Bai, bo, hor lehenik, uh, afera atipiko batean girela, zenta bi gazte edo adingabeko uh, atzerritar horiek departamenduak manaturik eh, azterketarik egin gabe uh, kokatu zituen presondegian, behaz hori uh, aski argiagia da jadanik, eta, eta um, mm, ankasartze edo urtsa hondibat egin zuen departamenduak garaian, ez baitzuen azterketarik uh, ere galdegin edo agindu uh, kartzeleratu baino lehen. Kartzeratik atera dira, izan den... Piskat uh, eh, eh, iskambilarekin horren inguruan, eta eh, hor uh, azpimarratu duguna gaukoekin zarekin, da ez dugula ulertzen izarkozek eginduen evaluazioaren txostena, uh, kondu, txosten hortan alimalekeriak baitira, animaleko uh, utxak, gezurrak, Eta beraz, uh, nahi izan dugu galdezketatu departamentua eta izorkozeko buruzagitza, jakiteko lehenik nork idaz, idatzi duen txosten hori, ezpaita izenpetua, eta uh, eh, egine izan denez eh, gaitasun ezagatik olako utxekin, edo nahi tarat, uh, pixkat defendiatzeko uh, departamentua, zenta kartzelaratu zituen bi gazteetarik bat ezagutua izan da adingabe, Eta beste ez, eh, naiz eta biak bertxostena ukan edo kasik, eh, sozial mailan eginduten eh, elgarrizketa eta ez urzundaketak eta biak diote adingabeak direla. Azteko ez urzundaketek diote ez dutela erraiten ala susen eta mm, kasu txarrenean ere erraiten du adingabeak direla. Bon. argitarat eman nahi izan duguna da ez dukula ulertzen, nolaz uh, eh, olako txostenak egiten aldiren, hor jakin behar da, uh, eh, 2000 bateko txosten bat uh, hartzen duela izarkozek, uh, jakinez gerostik atera direla beste txosten batzu gineak konekiari buruz askoz behiagoak, data horretan 2000 bat urtean bigazteak ziren txortuak. eta oino pieso txosten horrek dioenaren kontrakoa, uh, erraiten duela izarkozak. Biziki ilarria da gauk eh, salatzen duguna, bi gineak horientzat, baina nere galdetzen dugu nola tratatuak izan diren beste ginear etorkin uh, eh, guziak denek uh, ukan balin badute ber txostena uh, eta, eta, eta gezur, gezur gisa hartzen balin bait, baitituzte gazteen erjanak, eta txosten faltsu edo txar horrekin uh, eh, argudiatzen baituzte haien uh, erabakiak erraiteko ez direla adingabekoak eta helduak direla. E, okupazioa egin duzue, izan duzue ere langile edo berbada zuzendariarekin hitz egiteko aukerarik nola pasatu da? Langileekin mintzatu gira eta lortu dugu zuzendariarekin telefonoz mintzatzen bordaletik uh, ari baita. Uh, astapenean aski uskur eta etzuela doze ezagutzen, eta uh, gure argudioen uh, parean emeki emeki asida uh, onartzen uh, guk uh, Eh, guk ondatzen ginuen bezala gertatu balira gauzak, etzela normal, eta urbiletik ikusiko zuela beraz uh, eh, dozi hori, proposatu dauku txostenak eta denak ustea eta itzordu bat finkatzea laster, hortaz mintzatzeko eta berak proposaturik ez bakarrik bigineak eh, afera, bigineak horien afera, baina orokorki adingaben tratatzeko uh, prozesua eta ebaluaketak egiteko manera, uh, jakin behar da haste azkenean dei hausitan pasatzen dela biginear uh, eh, uh, eh, gaztetarik bat, ez dena adingabe bezala ezagutua izan, eta espero dugu justuki uh, judiek kondutan hartuko dutela, uh, txosten guzi hori uh, akats uh, alimalikoekin idatzi izan dela, eta prozedura guzian badirela huts uh,